e'tiborga olmaydi deb ayting demak biz bandalar alloh subhanahu va taoloning e'tiboriga iymon sabablik kiramiz agar bu iymon bo'lmaydigan bo'lsa billah allohning e'tiboridan chiqamiz agar iymon bo'lmasa kofirlar bizdan ko'ra davlatmand kofirlar ko'p agar insonning e'tibori dunyoviy ziynat boshqa narsalar bilan bo'lsa musulmonlardan ko'ra xususan kufr diyorlarda kofirlarning bu narsada ustun ekanligi ma'lumdir lekin alloh subhanahu va taolo janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining atroflariga yig'ilgan ashoblarga va tamomiy qiyomatdagi bu kishining yo'llarini ushlagan iymonli kishilarga muqobillarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ashoblarning muqobillaridagi makka mushriklari madinadagi munofiqlar va atrofdagi boshqa hukmdorlikdagi kofirlar hamma sohada baland edi tayyorgarlikda baland edi dunyoda baland edi har bir sohada baland edi lekin alloh subhanahu va taolo ashobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين shaymanglar g'amgin bo'lmanglar bu kofirlardagi narsalarni ko'rib o'zinglar oliy bo'lgan holatinglarda agar mo'min bo'lsanglar iymon sifatiga ega bo'lgan jamoaga alloh subhanahu va taolo muqobiladagi har bir sohada iymondan boshqa sohada baland bo'lgan kofirlarning ro'barusida iymondan boshqa sohada past bo'lgan jamoaga xitob qilib sizlar oliy bo'lgan holatinglarda tushlik qilmanglar g'amgin bo'lmanglar agar mo'min bo'lsanglar demak iymon insonning iymon sifatiga ega bo'lishligi muqobilidagi boshqa hamma kishilardan oliy ekanligini sabab bo'ladigan omildir shuning uchun biz darsimizni iymondan boshlaymiz darsimizni shuning uchun ham iymondan boshlaymizki bu mavzu nihoyatda mo'tabar bir mavzu bo'lganligi uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga umar ibn hattob roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki shu iymon masalasini o'rgatishlik uchun muqarrab farishtalardan bo'lgan jibril alayhissalom kishi suratida kelib ashoblariga bevosita jibril alayhissalom o'rgatdilar bu mavzu nihoyatda bir mo'tabar zaruriy mavzu bo'lganlar umar ibn hattob roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki anna jibril alayhissalom سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من إيمان نما deb savol qildilar jibril alayhissalom ya'ni imon haqida kishining bilishligi shu darajada zarur ekanligini bildirishlik uchun alloh subhanahu va taolo jibril alayhissalom tamomiy bashariyatga jo'natilingan payg'ambarlarga vahiy olib kelgan kishining iymon haqida so'ratdi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga javob qildilar shuning uchun ham biz darsimizni iymondan boshlaymiz darsimizning iymondan boshlashligimizning sabablaridan yana biri rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblarni tarbiya qilishlikda avval iymon bilan tarbiya qildilar va bu iymonga nusratni va'da qildilar o'zlari tarafidan emas alloh subhanahu va taolo tarafidan haqqon alayna munjil mu'minin alloh subhanahu va taolo bizning ustimizdagi haq mu'minlarga najot berish dedi alloh subhanahu va taolo iymon sifatiga ega bo'lgan kishilarni o'zining payg'ambarlariga atf qildi biz o'zimizning payg'ambarlarimizga nusrat beramiz va iymon keltirgan kishilarga iymon keltirgan kishilarni o'zining vahiy nozil qilgan payg'ambarlariga atf qildi bundan ham e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa alloh subhanahu va taolo mo'min ollohni ya'ni mo'minlarni aldayotgan munofiqlarni ular mo'minlarni aldashlik bilan ollohni aldashmoqchi bo'lyapti degan qilib Alloh o'ziga iymon keltirgan kishilarni nasib qildi. Allohni aldashmoqchi bo'ladi va iymon keltirgan kishilarni. Alloh o'zining o'zining lafzi jalolatiga atf qildi. Va agar iymon sifatiga ega bo'lsak, munofiqlar, kofirlar, mushriklar mutlaqo aldalmasligini, Allohning ma'iyati iymon bilan birga ekanligini mana bu oyatdan bilsak bo'ladi. shuning uchun ham darsimizni iymondan boshlaymiz yana darsimizni iymondan boshlashligimiz hozirgi aytib o'tganimizdek rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblarni mana shu iymon bilan tarbiya qildi bu haqda abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan imom tabaroniy o'zlarining avsaf kitoblarida sahih sanat bilan keltirgan bir asarni olib kelamiz abdulloh ibn umar aytadilarki لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده وينفره نفر البقل chunki biz iymonni o'rganmasak qur'oni karimning tamomiy hatmi qilishlarimiz qur'onni tamomiy o'qiyotganlarimiz bizga foyda berolmay qoladi bizning hayotimizni o'zgartira olmaydi abdulloh ibn umar aytyaptilarki ma'lum bir hayotimning davrida yashadim rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida bittalarimizga qur'onni o'rgatilishlikdan ilgari iymon o'rgatilardi sura muhammad sollallohu alayhi vasallamga iymon o'rganganimizdan keyin nozil bo'lardi haloli nima bu surada harom qilingan narsa nima buni darrov o'rganardik qayerda bu to'xtashimiz kerak qayerda bir yurishimiz kerak mana bu narsani bizga qur'on bizga ta'lim beradi chunki biz avval iymonni o'rgangan edik endi shunday kishilarni ko'rdimki ularning bittalariga iymondan ilgari qur'on bildirilyapti surai fotihadan oxirgi suragacha o'qiyapti qur'on nimaga buyuryapti nimadan qaytaryapti bilmagan holatda qur'onni tamom tugatyapti qayerda to'xtashligi kerak buni bilmayapti xuddi qur'onni billah yomon xurmoni yaxshisini yeb yomonini tashlab yuborgandek qur'onni oyatlarini tashlab yuboryapti deydilar demak bizning iymonni o'rganishligimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalariga muvofiq bo'lganligi uchun darsimizni iymondan boshlaymiz yana shuning uchun ham iymondan boshlaymizki qur'on qalbida nifoq marazi shirk marazi kufur marazi bo'lgan odamga hidoyat bo'la olmaydi iymon sifati bo'lgan kishigina qur'ondan foydalana oladi qul amanu والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى iymon keltirgan kishilarning o'zigagina hidoyat va shifodir iymon keltirgan kishilarning o'zigagina xos hidoyat va shifodir ammo quloqlarida vazminlik bo'lgan kishilar ularga alloh subhanahu va taolo qur'onni hidoyat qilmaydi mana bu haqda biz agar iymonning qisqacha bir tushunmoqchi bo'lsak alloh subhanahu va taoloni rabbim deb islomni dinim deb ya'ni rabbim tarbiyat kunanda alloh subhanahu va taolo deb tan olib ma'budi barhaq deb tan olib islom dinim ya'ni yo'lim deb tan olsa va muhammad sallallohu alayhi vasallam rasul elchi deb tan olishlik bu narsani rozi bo'lib shuni ixtiyor qilgan odam iymonning ta'mini tatiydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga jibril alayhissalom keldilar va iymon haqida so'radilar so'ragan savollariga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al iymanu an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va va va bil sharrihi deb javob qildilar alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon ma'nosi nima alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon ma'nosining ba'zi bir qismlariga to'xtalib o'tamiz alloh subhanahu va taolo yagona haq ma'bud ibodatga faqat Allohgina sazovor boshqa ibodat qilinishlikka yaramaydi deb tan olishlik alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymonning ma'nolarini bittasidir makkadagi va boshqa yer kurrasidagi mushriklar bilan payg'ambarlar o'rtasidagi o'tgan payg'ambarlar bilan ummatlari o'rtasidagi kelishmovchilik alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar yagona ma'bud deb yo'lini olib kirishdilar ya'ni payg'ambarlar olloh subhanahu va taolo yagona ma'bud deyishdilar mushriklar alloh subhanahu va taolodan boshqa ma'budni ham isbot qilishdi mana bu sohada husumat bo'ldi husumat yaratuvchi olloh desalar payg'ambarlar ular olloh yaratuvchi emas degan sohada bo'lmadi mushriklar ollohni yaratuvchi deb tan olishardi Mu'minlar albatta alloh subhanahu va taoloni yaratuvchi deb olishadi. mushriklar alloh subhanahu va taoloni tarbiya kunanda koinotni tarbiya qilib turadi insonni tarbiya qilib turadi deb tan olishadi albatta mu'minlar alloh subhanahu va taoloni tarbiya kunanda deb tan olishadi Mu'minlar Allohni rizq beradi deb tan olishgandek mushriklar ham bu sifatni tan olishardi Alloh o'ldiradi deyishardi mushriklar Alloh tiriltiradi deyishardi ammo mu'minlar bilan mushriklarning o'rtasini ajratib turgan narsa sig'inilishlikda yagona ma'budga mu'minlar sig'inadi boshqa narsadan voz kechishadi ammo mushriklar bo'lsa yagona ma'budga ham sig'inishardi ba'zilar va boshqa ma'budga qo'shib sig'inishardi mana bu narsa payg'ambarlar bilan qavmlari o'rtasidagi husumat kelishmovchiliksiz sohada bo'ldi agar alloh subhanahu va taologa bir kishi ibodat qilib boshqa narsadan voz kechmasa ya'ni boshqa narsaga ho farishta ho jin ho bir payg'ambar ho bir vali ho bir qabr ho daraxt hoinki tosh oy oftob biror bir narsani qo'shib ibodat qilsa yo Alloh bilan o'zini o'rtasida shunday narsalarni vosita qilsa, bu kishi mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buni kechirmaydi. Allohga iymon keltirishligingiz degan ma'no shuni qisqacha o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimning oyatlariga murojaat qilar ekanmiz. Astaizu billah va ma umiru ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء faqat Allohni o'zigagina ibodat qilishlik uchun odamlar ma'mur bo'lishgan o'zimgagina ibodat qilishlik uchun inson va jin toifasini yaratdim deydi alloh taolo مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون bu oyatlar hammasi shuni bildiradiki yakka ollohga ibodat qilishlik ollohga iymon keltirishlikning ma'nosidir hadis sharifda muaz roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda imom buxoriy imom muslim rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ollohni bandalar ustidagi haqqi bandalar Allohni o'ziga ibodat qilishliklari hech bir narsani sharik qilmagan holatlarida. Mana bu Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon ma'nolarining ba'zi qismidir. Va malaikatihi Allohning farishtalariga iymon keltirishlik. Musulmon kishi Allohning farishtalari bor deb e'tiqod qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni o'ziga itoat qilishlik uchun yaratgan va alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni ibadun mukramun hurmatli bandalar deb sifatlagan Allohga biror bir so'zni jur'at qilishmaydi Allohning buyrug'ini qilishadi alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni bir necha turlarini yaratganligini qur'oni karim oyatlari va hadisi muborak bunga ishora qiladi ba'zilar arshni ko'tarib turishligi ba'zilar jannat posbonlari ba'zilari do'zax posbonlari ba'zilari bandalarning amallarini muhofaza qilib turishligini bayon qildi Ba'zilarni alloh subhanahu va taolo nomlarini zikr qildi jibril va mikail molik jibril va mikail bu farishtalarni ulug' farishtalar hammamizga ma'lum malik bu do'zax posboni bo'lgan farishtaning nomi molik ekanligini qur'onda mana alloh taolo yod qildi qur'oni karim va hadis sharifda nomlari zikr qilingan farishtalarni tasdiq qiladi musulmon kishi va bu farishtalarni va hadis bayon qilgan narsalarning hammasiga iymon keltiradi bu mo'min kishining ollohning farishtalariga iymon keltirishligining ma'nolarini bir qismidir hadis sharifda xuliqatil malaikatu min nur va xuliqal jannu min marijin min nar va xuliqa adamu ma wasifa lakum farishtalar nurdan yaratilgan, jinlar o'tning tutunsiz alangasidan yaratilgan va odam alayhissalom o'zingizlarga ma'lum bo'lgan tuproqdan yaratilgan degan hadis sharif bor Buni mu'min kishi tasdiq qiladi. Alloh subhanahu va taoloning kitoblariga iymon keltiramiz. Va kutubihi ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar jo'natdi bashariyat tarixida va bu payg'ambarlarga ba'zi bir kitoblarni tushirdi. Ba'zilarini o'zining Qur'onida yod qildi. Tavrot, Injil, Zabur. Qur'on oxirgi va bu muqaddas kitoblarning eng afzali va o'tgan kitoblarning hukmini mansux qiluvchi muqaddas kitob deb e'tiqod qiladi yuqoridagi aytilgan kitoblarni alloh subhanahu va taolo bashariyatga hidoyat rahmat va har bir narsani bayoni qilib va hayotning hukmi qilib tushirganligiga iymon keltiradi va o'tgan kitoblarning haqida biror bir tavrot injildan biror kalimalarni keltirilsa olloh tarafidan tushirilgan kitoblarga iymon keltirdik deydi boshqa so'zni aytmaydi yo yolg'on demaydi biror bir tavrot injildan biror kalimani keltirsa yo rost demaydi nima uchun o'tgan kitoblar hammasi ahli kitoblar tarafidan buzilgan qayeri buzilganligi bizga noma'lum agar noto'g'ri joyda tasdiqlab qo'ysak bu ham xato bo'ladi to'g'ri joyda yolg'on deb qo'ysak bu xato bo'ladi shuning uchun biz alloh subhanahu va taolo tarafidan o'tgan payg'ambarlarga tushirilgan muqaddas kitoblarga iymon keltiramiz deymiz bas qur'oni karim hamma o'tgan kitoblarni mansub qilgan deb e'tiqod qilamiz qur'oni karim haqida yana to'xtalib o'tamizki qur'oni karimni oxirgi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil qilindi qur'oni karimni bashariyatning saodati uchun tushirdi qur'oni karimning hayotning hukmi qilib tushirdi qur'oni karimni alloh subhanahu va taolo kim mahkam ushlasa dunyo va oxiratning saodatiga erishadi dedi kim qur'onni orqaga tashlasa dunyodagi baxtsizlik va oxiratdagi misli ko'rilmagan badbaxtlikka loyiq bo'ladi mana bu xabarlarni hammasini biz tasdiq qilamiz qiyomat kuniga bo'lgan iymon qiyomat kuniga bo'lgan iymon alloh subhanahu va taolo o'lgandan keyin tirilasizlar deb va tirilgandan keyin hisob berilishligi qiyomatda ahli jannat va ahli do'zaxga bo'linishlik xullas qiyomat haqida alloh subhana va taoloning qur'onida va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida bo'lgan xabarlarni tasdiq qiladi o'lgandan keyingi qabr imtihoni azobi qabr va ne'mati qabrdagi ne'mat va qiyomat kunida bo'ladigan dahshat va qattiqliklar sirot mizon va hisob jazo va insonlar o'rtasida sahifalarni kitoblarni ba'zilar o'ng qo'lidan va ba'zilar orqa yoki chap tarafidan olishlikni mo'min kishi tasdiq qiladi mo'min kishi olloh rasuli tarafidan kelgan nafsni qabul qiladi o'zining aqlini bu nafsga hokim qilmaydi mutazila toifalari aqlini birinchi o'ringa qo'yishib xato qilib adashishdi ular qaysi bir narsa aqllariga to'g'ri kelmasligi bilan inkor qilaverdi misol qilib aytganimizda ular mezonni inkor qilishdi mezon tarozi o'lchov asbobi buni inkor qilishdi chunki ular o'zlarining davrida ikkita bir pallasi bor bo'lgan tarozini ko'rishib bu amallar bir moddiy narsamiki u pallaga qo'yilib tortiladigan narsa deb aqllariga bu mezon tarozi esiga aqllariga to'g'ri kelmaganligi uchun mezonni inkor qilishdi biz alloh subhana va taoloni mezon o'lchov asbobi qanday bo'lishligini biz bilmaymiz kayfiyatini bilmaymiz ammo buni tasdiq qilamiz bir odamning aqliga bir narsa to'g'ri kelmasligi bilan mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydi deyishligi juda katta bir xatodir balki ayni beaqllik mabodo bitta bo'lsa shu beaqllikdir chunki bir inson agar o'zini aqliga to'g'ri kelmasa bir narsa bu aytishligi kerakki mening aqlimga to'g'ri kelmayapti deyishligi kerak aqlga to'g'ri kelmaydi degan gapning ma'nosi tamomiy olamdagi aql menga jamlanganda bu aqlga to'g'ri kelmayapti deyishlikdan boshqa gap emas davrlar o'tishligi bilan mezon o'lchov asbobi qonning bosimini o'lchash havo bosimini o'lchash bu bir pallaga muhtoj emas har bir narsani alloh subhanahu va taolo biz e'tiqod qilamizki o'lchaydigan asbob yaratib kayfiyati bizga qorong'i uni qanday kayfiyatda bo'lishligini biz bilmaymiz lekin alloh subhanahu va taolo o'lchov asbobini o'zining adolatini ko'rsatishlik uchun bir yaratadiki buni kayfiyati bizga qorong'i qandayligi shu mezonni biz tasdiq qilamiz aql kelajak davrda aql ham nafsga o'zi kelishib unab qoladi agar to'g'ri bir hal qiladigan bo'lsak qadarga iymon keltiramiz ya'ni alloh subhanahu va taolo har bir narsani miqdor bilan yaratdi alloh subhana va taolo yaxshilikni va yomonlikni yaratdi biz qadarga iymon keltiramiz qadarga iymon keltirishligimiz bilan birga iymon keltirishlikka ma'mur bo'lgan narsalarga iymon keltiramiz va qilishlikka buyurilgan narsalarni shu bilan birga qilamiz misol qilib aytganimizda alloh subhanahu va taolo bizni misol shu o'tirishimizni misol qilsak ittifoq bo'lishlikka buyurdi lekin shu bizlarning ittifoq bo'lmasligimizni olloh agar bilib turgan bo'lsa ham ittifoq bo'lishlikka buyurdi lekin biz qaysinga iymon keltirishligimiz alloh subhana va taolo iymon keltirishlikka buyurgan narsaga iymon keltiramiz va shu bilan ittifoq bo'lishlikka buyuryapti deb bu narsani bajarishlikka harakat qilamiz har bir narsani biz shunday tushunmoqligimiz kerak ya'ni ba'zi narsalarni alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurdi ba'zi narsalarni bajarishlikka buyurdi iymon keltirishlikka buyurgan narsa bilan bajarishlikka buyurgan narsani aralashtirishligimizdan bizda ba'zi narsalarda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoladi shuning uchun biz alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurgan narsalarga iymon keltiramiz va bajarishlikka buyurgan narsalarni bajaramiz farzandimizni ilm o'qishlikka alloh subhanahu va taolo targ'ib qilishlikka bizni buyurdi agarki shu farzandimizni ilm o'qishlikka unamasligini bilsa ham alloh subhanahu va taolo farazan bilsa alloh subhanahu va taolo shuni bizni buyurdiki ilmga targ'ib qilishlikka namoz o'qishlikka targ'ib qilishlikka buyurdi agarki shu farzand namoz o'qimasligi muqarrar bo'lsa ham mana bu narsani biz hidoyat alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos lekin bizni alloh subhanahu va taolo buyurishlikka da'vatni yetkazishlikka buyuradi agar hidoyat insonlarning o'zini ixtiyorida bo'lganda hamma o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni to'g'ri yo'lga kirgizib kirgizmagan bo'lardi innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha modomiki insonning qalbida hidoyatga bo'lgan rag'bat bo'lmas ekan alloh subhanahu va taolo uni hidoyat qilmasligini xohladi insonni inson bo'lishligini xohladi ya'ni inson hidoyatni va zalolatning o'z ixtiyori bilan mehnati bilan qabul qilib olishligini alloh subhanahu va taolo iroda qilgan insonni bir bosmaxonadan chiqqan bir kitob bo'lishligini xohlamadi agar olloh xohlaganda hammanglarni bir xil bosmaxonadan chiqqan kitobdek qilib bir xil hidoyatli qilib yaratgan bo'lardi lekin insonni inson bo'lishligini xohladi insonni uning mukarram qildi ixtiyor sifati bilan ixtiyor sifati insonning eng mukarram bo'lgan yagona sifatidir bu sifatni hech qaysi bir mavjudotga bermadi magar insonga berdi adam odam avlodini mukarram qildim dedim mana shu ixtiyor bilan haqiqatda mukarramlikki inson bir narsani xohlasa qilolmaydigan bo'lishlik xohlamasa qilmasligi bu eng mukarramligiga dalolat qiladi lekin endi eng mukarramligiga sabab bo'lgan ixtiyor bilan badbaxt bo'lishlik bu juda katta sharmandalikdir iymon masalalarini ichida shuni yana takror qilamizki mushriklar bilan mo'minlarning o'rtasidagi farq mo'minlar faqat ollohga ibodat qilishib boshqa narsadan voz kechishadi mushriklar ba'zilari Allohga ibodat qilmay, faqat Allohdan boshqaga ibodat qilsa, ba'zilari Allohga ham ibodat qilib, boshqa narsaga ham ibodat qilishadi. Mushriklarning ba'zi turlari Alloh bilan o'zlarini o'rtasida boshqa narsalarni vosita qiladi. Ya'ni yagona Allohga ibodat qilishliklarida o'rtada vosita qilganliklari uchun mushrik bo'lishdi. Mana bu juda ko'p odamlar shirkka tushib qoladigan surat Kishilar aldanadigan surat shudir alloh subhana va taolo ulug' men zaifman shuning uchun bunday ulug' zotga mendek zaif bir ulug'roq bir farishtani yoyinki bir ulug'roq bir kishini yoyinki ko'ziga ulug' deb ko'ringan tog'ni yoyinki oftobni yoki daraxtni yo bir toshni vosita qilishligi bu nihoyatda shirkning ayni o'zi bo'ladi alloh subhanahu va taolo mushriklarni bahonalarini bayon qilganda nima uchun ibodat qilyapsizlar deganda u mushriklar o'zlari yasab olgan butlarini rizq beradi deyishmasdi foyda yetkazadi yo zarar yetkazadi deyishmasdi ular yaxshi bilishadi lekin biz bilan ollohni o'rtasida vosita bo'ladigan ulug' kishilarning ramzi deb bilishadi vad suloh yauf yauf yag'uf bular hammasi nuh alayhissalomning qavmida o'tgan solih kishilarni vallohu alam kemada najot topgan ulug' kishilarning suratlari edi shuning uchun alloh subhana va taolo ulug' kishilarning suratlarini ramz qilib o'zlariga bilan ollohni o'rtasida vosita qilganligi uchun bularni mushrik deb atadi va ularning amallari habata bo'ldi va ular bilan qilingan jihodni islomiy jihod deyildi bularni qatl qilganlar g'oziy bo'ldi bularning jangida o'lganlar shahid deb ataldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil asosiy amallari shu shirk bilan kurashdilar shirk ma'nolarining bittasidir hozirgi aytgan nimamiz shuning uchun shu soatda biz islomni sindiradigan musulmon kishini islom safidan chiqarib qo'yadigan ba'zi bir narsalarni eslatib o'tamiz shirk bilib olishimiz kerakki shirk amali sodir bo'lgan kishining amali habata bo'lishiga shak shubha yo'q alloh subhanahu va taolo habibul alamin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib agar siz shirk keltirsangiz amalingizni habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti boshqa odam hech qanday Allohga yaqinligi yo'q kim bo'lishligidan qat'i nazar la habita anhum ma agar shirk keltirsa, qilgan amallari habata bo'ladi islomni safidan chiqarib qo'yuvchi amallarning bittasi mana Allohning ibodatidagi shirk alloh subhanahu va taolo إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Alloh o'ziga sharik qilinishligini kechirmaydi. Undan boshqa gunohni xohlagan bandasinikini kechiradi. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار kim shirk keltirgan bo'lsa Allohga Alloh unga jannatda harom qilgan uning joyi do'zax bunday zolim bo'lgan mushriklarga hech qanday yordamchi yo'q ikkinchisi shirkning islomga zid bo'lgan narsalardan bittasi o'zi bilan ollohni o'rtasida vosita qilgan duo qiladi bir narsalarni so'raydi shafoatni so'raydi va tavakkul qiladi shu narsalarga tavakkul qiladi biror ishda işte muzdarib bo'lib qolsa hozirgi aytilingan narsalarga bittasiga tavakkul qilib chiqib ketaveradi yo bir ishni qilaveradi agar o'zi bilan ollohni o'rtasida duo qiladigan tavakkul qiladigan shafoat so'raydigan va biror bir narsani nazr qiladigan va biror narsani so'yadigan narsani vosita qilsa bu odamning mushrik bo'lishligida shak shubha yo'qdir uchinchisi mushrik odamni kofir deyolmasa yoki mushrikning mushrikligida shak qilsa buning ham kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir chunki alloh subhanahu va taolo kofir bo'ldi dedi ollohning so'zini shak qilgan bo'ladi yoki inkor qilgan bo'ladi kofir bo'lgan odamning bir amalni qilsa kofir bo'ladigan bo'lsa shuni muoyanatan ko'rishlik bilan bu odam kofir bo'ldi shu amal bilan deydi shunda shak qiladigan bo'lsa yoinki inkor qilsa buning ham kofir bo'lishligida ollohni so'zini inkor qilganligi uchun shak bo'ladi to'rtinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lidan boshqa yo'l rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lidan komilroq desa yoinki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshqaning hukmi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hukmidan yaxshiroq desa ollohni hukmini rasulini hukmini boshqalarning hukmidan past bu balki qoloqlik desa bu qolib ketgan narsa desa kofir bo'lishiga shak shubha yo'q beshinchisi rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa olloh tushirgan narsani yomon ko'rsa karih ko'rsa buning ham kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir shu vaqtda amali habata bo'ladi olloh tushirgan qur'onni yomon ko'rsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa bu odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q amali shu soatda habata bo'ladi oltinchisi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dinidan biror narsani alloh subhanahu va taolo mo'minlarga qilgan savob va'dasini kofirlarni qo'rqitgan vaid azobini masxara qilsa ollohni ollohni oyatlarini rasulini masxara qilsa kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ollohni ollohni oyatlarini va rasulini masxara qilyapsizlarmi sizlarga masxara qilinadigan hayotda hech narsa qolmasdan olloh ollohni oyatiyu rasuli qoldimi uzr aytmanglar kofir bo'lganliginglarda shak shubha yo'q avval iymonda edinglar shundan keyin sizlar kofir bo'ldinglar mana bu dalil bo'ladi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak birodarlar agarki o'zi qilmayotgan bo'lsa ham masxara qilib qo'yishlikdan moddiy falsafaning ta'siri ostida ko'ziga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari xunuk ko'rinib qolishligidan ehtiyot bo'lmoqlik kerak biror bir kishi misvoq tutayotgan bo'lsa misvoq sunnati muakkadaligida shak shubha yo'q agar shu misvoqni og'ziga bir yog'ochlik yo boshqa narsani qilyapti masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak boshqa sunnatlarni ham o'zi qilmayotganligini nuqsoni haqida fikr qilsin boshqa odamning qilayotgan sunnatini masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan bo'lgan sunnatlardan misvot agar ummatimga mashaqqatga solib qo'yishlik o'yi hayoli bo'lmaganda ularni misvotga buyurdim va xufton namozini kechaning uchdan birinchi qismi tugaganda o'qishga buyurdim deydi shuning uchun ba'zi ulamolar masxara qilgan kishining kofir bo'lishligida shak shubha yo'q deb tafsir qilishganlar ba'zilar ehtiyot tomonini olib va rasuliga o'ziga payg'ambar haqida ketyapti gap deyishganlar shuning uchun ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak birodarlar chunki biz islomni masxara qilingan tuzumda o'sdik shuning ta'siri bizda bu zaharning ta'siri bor birodarlar shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning biz otalarimizda ko'rmagan sunnat yoinki boshqa narsani sahih hadislar bilan sobit bo'lgan sunnatni e, masxara qilishlikdan nihoyat darajada ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak o'zi hayotimizning hammasi xatodan tashkil topgan biz bunga o'zimizning xatoyimizni hisobga olishligimiz o'zi yetadi bu aqidaviy masaladir yettinchisi sehr sehr qilgan odamning kofir bo'lishligida shak shuba yo'qdir shu jumladandir ya'ni biz isitma va sovutma deymiz bir narsani yomon ko'rgan narsani yaxshi ko'rsatishlik uchun harakat qilinib bir jinkashlik yo boshqa bir g'aybiy yo'llar bilan har xil mana sehrgarlar qiladigan yo'llar bilan qilish yoinki bir narsani ko'nglini sovutishlik uchun biror amalni qilishlik bu kufrdir qur'oni karim وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر deb mana shu oyat bizga dalil bo'ladiki sehr bu kufrligida shak shubha yo'qdir sakkizinchisi mushriklarga yordam berish musulmonning zarariga musulmon kishini zararlanadigan suratda mushrikka kofirga yordam berishlik bu kufrdir ya'ni yordam berish oshkora majburlanmasdan o'z ixtiyori bilan musulmonning zarariga yordam berishlik bu kufrdir birodarlar ومن ba'zi kishilarga muhammad alayhissalomning shariatidan chiqish mumkin deb e'tiqod qilsa billah kofir bo'ladi ya'ni ba'zi odamlar bir maqomga yetsa namoz o'qimay tursa bo'laveradi yoinki ba'zi ro'zani tutmay tursa bo'laveradi deb uzrsiz shunday rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shariatidan tashqariga chiqishlik mumkin deb e'tiqod qiladigan bo'lsa ba'zi kishiga nisbatan mumkin desa mana ko'proq umumiy xalqlarni o'rtasida bu kishi yetishgan valiyulloh darajasiga borgan bu kishi endi ba'zi amallarni shariatni hukmlarni qilmasa ham bo'laveradi desa kofir bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng katta valiyulloh kishilar ashoblar eng katta valiyulloh shular bularning darajasiga hech kim yeta olmaydi keyingi kishilar u sahobalarning darajasiga yetolmaydi ularga mumkin bo'lmagan narsa nima uchun bunga mumkin bo'ladi o'ninchi ollohni dinidan eros qilishlik bu islomga ziddir birodarlar ollohni dinini esga osolsa bosh tortsa buni alloh subhanahu va taolo mujrim deb ya'ni dinsizlardan deb atayapti ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه Rabbining oyatlari esga solinsa-yu, summa a'rada anha bundan yuz o'girsa, inna minal mujrimina muntaqimun. Bunday mujrimlardan intiqom olamiz. Kimdan Alloh subhanahu va taolo intiqom oladi? Albatta dinsiz odamdan intiqom oladi. shu narsalarni birodarlar hozir islomga insonni islomdan chiqarib qo'yuvchi narsaning o'ntasini gapirib o'tdik buni birov hazillashib aytsa ham farqi yo'q jiddiy gapirganda ham farqi yo'q qo'rqib gapirsa ham farqi yo'q lekin mukrah majburlangan kishi mustasnodir Ammo ibn yosirni hammamiz mana u haqdagi bo'lgan hikoyani va bu haqda nozil bo'lgan oyatni hammamiz bilamiz majburlangan majburlanishlikni ma'nosini ham bilib qo'ymoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamni dinini masxara qilasan masxara qilmaganlar jazo oladi desa masxara qilsa u mukrah bo'lmaydi masxara qilmasang deb zarba berib ko'p kaltaklar yeb behush bo'lib shunday holatga tushgandagina mukrah deyiladi u hali bo'lmagan narsani majburlangan deyilmaydi birodarlar men majburlanib qoldim deb majburlangan odam shu majburlanishlik jazosini tortib qattiq azobni ichida qolganda ammor ibn yosir mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kamsitasan deb ro'baro'larda dadalarini volidalarini shahid qildi va shu bilan birga o'zlarini behush bo'lib qoladigan darajada qoldilarki tillaridan chiqayotgan so'zli hushlarga kelib qarasalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kamsitayotgan ekanlar shunda qanday rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuzlariga endi qarayman deb shu holat bo'lganda shu oyat nozil bo'ldi majburlangan mustasno deydi biz hali bo'lmagan ko'rinmagan narsani bu hali tuyani shamol uchirsa echkini osmonda ko'r degandek hali yo'q narsani ko'rib turib majburlanib qoldik deb turib bunday qilishlik u majburlanishlik emas birodarlar mana bu bizning darsimizni iymondan boshlashligimizga ham sabab bo'lgan narsa iymon alloh subhanahu va taoloning huzurida mu'tabar bo'lishlikka sababdir Qul ma robbi iymon alloh subhanahu va taolo tarafidan nusratga sazovor bo'lishlikka sababdir. Haqqon alayna munjil mu'minin. Inna lanansuru rusulana vallazina amanu. Iymon oliy bo'lishlikka sababdir. Wala tahinu wala tahzanu antum al a'lam in kuntum mu'minin. Iymon mo'tabar bo'lganligidan Jibril alayhi salom shunday kishi suratida kelib ashablarning o'rtalarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan suol qilib u kishidan javob olib ashoblarga ta'lim berdilar bevosita jibril alayhissalomning kelishligiga muhtoj bo'ladigan darajadagi zaruriy masala bo'lganligi uchundir va undan tashqari o'zi iymon islomning o'zi asosidir va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyalaridagi asosiy yo'nalishning birinchi bosqichi shu bo'lgan mana abdulloh ibn umarni so'zlariki iymon qur'on iymonni o'rgandik keyin qur'onni o'rgandik agar kishida iymon bo'lmasa qur'on unga hidoyat bo'lolmaydi qalbidagi nifoq kufr marazlarining shirk marazlariga alloh subhanahu va taolo shifo qiladi qur'onni iymonga ega bo'lgandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ta'limlarini avvali iymon bo'lganligi uchun ham darsimizning ixlos va muhabbat darsidan keyingi darsimiz iymondan bo'lganligini siri shudir vallohu alam qisqacha bo'lsa ham iymon haqida bir tushuntirish bo'lgan deb bilaman وبالله التوفيق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى hammamizni qur'oni karimda ya ayyuhallazina amanu aminu billahi ey iymon keltirgan kishilar iymon keltiringlar deganni ma'nosi iymoninglarda ya'ni iymon keltirgan kishi iymonini ziyoda qilishlikka muhtojdir umar ibn abdul aziz aytgan ekanlarki bina mu'min sa'a biz aytamizki o'tirishaylik bir choylashaylik deymiz o'tirishaylik bir otamlashaylik deymiz umar ibn abdul aziz aytgan ekanlar bir o'tirishaylik iymonlashaylik degan ekanlar ya'ni biz mana u iymon shunday muhim bo'lishi kerakki bir o'tirishlikki hozir bir iymonlashaylik deb alloh subhana va taolo hammamizga shu nasib qilsinki bir birovlar bilan o'tirishib faqat bir taom uchun o'tirishmaylik faqat bir narsani bir yeyishlik uchun yo biror bir boshqa bir moddiy odamlarni qilayotgan ishlari bilan o'tirishlikdan tashqari birodarlar bir iymonlashlik uchun ham o'tirishlikni alloh taolo hammamizga nasib qilsin vasallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain alloh subhanahu va taolo bizlarga bir iymonni kamolini alloh subhanahu va taolo iymonni halovatini alloh nasib qilsin